francine ndiyo ku Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Innocent bibona imana na Bernice Mugisha hamwe na Rahman ndayahundwa amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga agera ku miliyaridi z'ababazi ibiri z'amarundi ngo niyakenewe kugira ikivuko cya bujumbura gisa n'ugwe umushyikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji yamenyesheje kuri wa mbere ko ibikorwa bitangura vuba kuko ngo n'amazi asigaje gusa santimetero mirongo itanu ngo abe ngo ashikire aho ahagenewe ibidandazwa ry'ano makuru dasubiye kubaramutsa indyane ziri mu mashengera mwamwe zitegwa na byinshi harimo urugero rwo kwemera kw'abanyedini murabaza muti ni kibuze kugira ngo ingorane ziri mu masengero zihere tugifatiye ngaho twavuga tutihabuze byinshi ko kugira ngo abantu bashobore kutumvikana mu muryango baba basangiye baba bafise ingorane hagati yabo ziva ku mikorere y'umuntu muri kamere yiwe zinava no mu kwemera k'umuntu aho kugera rero nka leta amashengero cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe ataho yegamiye adaharanira n'inyungu zaba n'ibindi araheza akagengwa n'itegeko rihari mu kugira ngo izo ngorane rero zitorerwe umuti ku ruhande rw'amategeko hisungwa iryo tegeko hari harabaye ikibazo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu dusanga umurwi wari warashizweho wari ujejwe kuba wo banza kumvikanisha abo bantu kuvuga ko ari wo wabacanishamo kuko twasanga ibibazo byari mu mashengero babitura uwo mugwi nawe ukabikora ku nyungu za bamwe bamwe bari muri uwo mugwi ni nacyo gituma uwo mugwi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bahegeje bakawuhagarika ariko mu bushikiranganji bafashe intumbero y'uko baherekeza kira shengero rikagira umugwi w'abahumure muri ryo ugakora ibyo bikorwa byo gutunganiriza abantu bihagize ikibazo caduka iyo migwi y'abahumure rero bivanye n'ibibazo bizoba bihari bazoheza baze barakigwa mu bushikiranganji bivanye n'ingorane bafise kugira ngo bashobore kugira icyo babafashije bibaye ngombwa bakurikiza amategeko impanuro zananiranye ariko ntitwumva yuko umuryango w'abemera wogeraho ugengwa n'amategeko nk'ayo niba koko baba bafise ukwemera mu nzitizi za mbere igikorwa kibanza gukorwa ni uko babanza kwisuzuma bakamukura mu nzira ariko ku rwego rw'amategeko n'intwaro niyo prosedire yabaye irafatwa kugira ngo abantu bashobore kumvikanishwa no gutangura kumvikana hagati ya yabo arenga iyo bunyoni ni umushikiranganji wa mbere w'uburundi imiliyaridi zibiri izababa zibiri z'amafaranga y'amarundi niyo ngo akenewe kugira ikivuko cya bujumbura gisanugwe kubera kibangamiwe n'iduga ry'amazi ya Tanganyika mu kurindira ibikorwa byo kucagura ibyo bishikizwa na Immaculée Ndabaneze umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji hakaba hari kuri wa mbere igihe yaragiye kuraba imaze kononekara kuri ico kivuko avuga ko bo bibikorwa byo gukingira ico kivuko bitangura amazi akaba asigaje kuduga isantimetero mirongo itanu kugira hashikira ibidandazwa hategwe umwana w'umuhungu yarishwe asogoswa imbuga itamwe izosi zine mu mpene yararagiye ziribwa ku muhinga makuru uyu w'imana ku mutumba bitezi ni muri komine matana intara ya bururi mu gipolisi no mu matana baremeza ayo makuru abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana musitanteri wa komine matana akavuga ko umuntu umwe amaze gufatwa ngo akorwe kw'amatohoza n'inkuru ya Jean Pierre Misago inyuma yo kurindira ko acura nk'uko byari bimenyerewe isaha umunani z'umuhingamo bagahebura umuhungu w'uwahora akoresha keni mu kuragira umukuku wiwe w'impene mirongo itatu yaragize amakenga acaja kurondera uwo muyabaga w'imyaka cumi n'ine nk'uko amakuru dukura mu gacimbiri gahahe ku mutumba wa biteza bivuga bikemezwa n'intwaro n'igipolisi matana igihe cy'isaha cumi n'imwe z'umugoroba tiyeri bitungeye bityo yatanguye guseruka ku mugugu w'impene zabo ziburamo impene zine abandanije kurondera ahumuka ku kiziga cy'umwungere wabo yarazwi ku izina rya keni mu gashyamba iruhande yishwa sogoswa imbugita mu izosi acatabaza intwaro n'igipolisi ngo baze kuraba ibyabaye abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana neza icyo bikora Diodone Nkuzimana musitanteri wa komine Matana avuga ko hari umuntu amaze gufatwa ngo atohozwe ko warongoye komine matana asaba abarongoye guteramira umutekano mu nyabune hagize ikibatera amakenga bakihuta gutabaza abajejwe intwaro n'umutekano hari haheze amezi hafi atatu abagabo babiri bo ku mutumba ntega muri iyo komine nyene ya matana bafashwe bivye intama banamaze no gutangura kuyibaga musitanteri wa komine matana akavuga ko abo uko ari babiri bakorewe dosiye barongikirwa parike y'intara ya bururi jean Pierre misagi bururi radiyo isanganiro kuva ku gicumi na rimwe kugera ku rusengero rwitiriwe fekabu ku ibarabara rya cumi na gatatu kitagira amazi aho ni muri zone ya kamenge abanyagihugu baho bavuga ko badatahuri igituma bataronka amazi mu gihe ku mabarabara ya cumi na kane na cumi na gatanu ho hatigera bura bamenyesha ko basabikanya duke baronse bagasaba bijejwe kubarungikira amazi n'inkuru tubaza omeya wayo amazi tuyarunga rimwe rimwe gushaka gutuma kwa amazi ugasanga wamutumye mu gitondo agushikire nka saa sita igice kimaze iminsi myinshi kitagira amazi kiva ku ibarabara rya cumi na rimwe ahatangurira karitsiye ya mirongo ya kabiri muri zone kamenge gushika amahera ku cumi na gatatu wegereza ibombo rusange riri mu ikorosi hafi gato y'urusengero rwa fekabu ababa muri ico gice bavuga ko batazi igituma babura amazi mvuye kuvoma muri ta amazi ngayo iwacu mu mirango yabutse haraheze nk'ikiringo gishika nko ku mezi imbere nk'atatu ntawe bimenya ahubwo ikibazo ni ca regide ntayari yo mu mirango haraheze iminsi tutayaronka sinzi impamvu iyo dukoresha ntayo turonka kubera hose tubona atayahari aho tugiye kuvoma hose turayabura ni ukuyaranje nk'urose akabido aca asangira n'uwundi turagenda kuvoma mu gatunguru hama uwugiye akaronka araha mugenzi mugenzi wiwe eka n'abavoma kuri iryo bombo rusange riri ku rya cumi na gatatu ngo nta munezero wo kuronka amazi bafise kuko bayaronka bahavye kugira tuvome tusha dutonda dushikire tukavoma akamye ababuze bakaza basubira muhira urashobora gutonda mu gitondo gushika saa saba saa munani tutaravoma nk’ubu dutonze kubera twese dukwirwe kubera ikibazo cyamazi amazi ari make tutanga ibidimwe imwe twese dukwirwe kubera niyo akama turonke basi n'ibidimwe dukoresha hariya mu gasenyi amazi nakunda kubura tuca tugenda kuyaronderera hari bose hamwe n'umwe basaba ababijejwe kugira icyo bafashije kugira amazi meza aboneke muri ico gice dusaba ko regidezo irabe ukuntu bigira tuze turaronka amazi koza bahubwa nyene ababijejwe baraba bogarukira mirango kweri amazi kwera arakenye gose dusaba ababijejwe yuko bodufasha bakabitwirukiramo kugira tuze turaronka amazi amazi niyo buzima ya mbere muri quartier ya mirango ya kabiri nyene mu gice kiri hagati y'amabarabara ya 14 na 14 na 15 amazi bayahabwa kumbo bamwe bayaronse no mu munsi ejo barasibizwa agahabwa abandi urakoze Omer Nduwayo twarondeho mu ishyirahamwe Regidezo batwemereye kugira icyo bashikirije makuru yacu yo hanyuma bavuye ku tuve muri zone kamenge tuje mu ntara ya bubanza abakutsa kivi bo muri komine mpanda bavuga ko baheraniwe amafaranga y'amezi atatu bakavuga ko hamwe ataco kugwa ataco kugwa bagiye guhambya bagenzi babo bahagaritse akazi kuva mu ntango za kino gice ca gatatu cy'umwaka w'ishure mu buyobozi bw'indero muri iyo komine basigura ko abo bakutsa kivi baheraniwe amezi abiri gusa kandi ko bagiye gutunganirizwa muri Nondwi ndwi dutanguye bikemezwa na musitanteri wa komine mpanda anavuga ko komine ifise igice iterera mu guhemba aho bakutsa kivi n'inkuru tubaza space caritas kabanyana abo bigisha b'abakutsakivi bo muri komine mpanda bagera ku ijana na mirongo itanu n'indwi nk'uko mu buyobozi bw'indero ku mpanda babimenyesha abo bigisha bakidoga bavuga ko haheze amezi atatu badahembwa ngo bashobora no guhagarika akazi hamwe ababijejwe batobatunganiriza hagati aho abo ku mashure yo ku mutumba ruziba haraheze indwi yose bahagaritse akazi basaba ko bubaha amafaranga bakoreye nk'uko babivuga umuyobozi w'indero muri komine mpanda asigura ahubwo ko abo bakuze gusa kivi batarahembwa amezi abiri gusa ngo si amezi atatu jean luc karabagega akanahumuriza abo bakusa kivi avuga ko amafaranga yabo bagiye kuyahabwa muri ino ndwi ngo bashobora no kuyaronka kuri uyu wa mbere uwo muyobozi aranavuga ko ku kwezi bahembwa amafaranga angana miliyoni cumi na zitatu muri ayo komine na yone ngo irafise ayo itereramwo ayandi atangwa n'ababyeyi batanga igihumbi igihumbi ku mwana ku mezi atatu ni ukuvuga ku gice cy'umwaka w'ishuri musitanteri wa komine manda nawe aremeza ko abo bakutsa kivi bagiye gutunganirizwa muri ino ndwi akanemeza ko na komine iterera nadine n'ibitanga aranegura ariko ko hari ababyeyi bamwe bamwe baciye badebukirwa gutanga icyo gihumbi bavuga ko komine izo yariha caritas kabanyana rubanza azyo isanganiro urakoze sipesi karitasi kabanyanama amakuru ajyanye n'uburimyi naho kuva mu isizeni y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ishira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikawa nziza serize a izogurwa amafaranga amajana indwi ku kiro mu gihe ikawa y'i y'ibisabwa serize B izogurwa amafaranga amajana atatu na mirongo itanu ku kilo byashikijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi kuri wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru Dogide Rurema yanamenyesheje ko gushika ku igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa kane amatoni arenga ibihumbi 18 yashowe hanze bikaba byatumye hagarukanwa amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi mirongo itandatu na zitandatu buraca bugacana ayandi mu nkino Ucanandi inkino y'uno munsi tuyagira ingene urukino rwa rugby ruhagarikirwa hamwe n'ibihano bihabwa abahagarikizi mu gihe batubahirije amategeko agenga urwo rukino Albert Habyarimana arongoye ishyirahamwe rya rugby mu Burundi hamenyesha ko urwo rukino ruhagarikirwa muri rusange n'abahagarikizi batandatu iyo bishitse bakarenga amategeko wagenga urukino barafatirwa ibihano harimo guhagarikwa burundu muri ico gikorwa cyo guhagarikira amahiganwa ya rugby Idonido ni muri no bucanandi nkino twateguriwe na Jean Marie Vianney kumana. Urukino rwa rugby ruhagarikirwa n'umuhagarikizi mukuru abari karafashanya n'abandi batanu baba bajejwe ibikorwa bitandukanye mu gihe c'amahiganwa bisigurwa na Albert Havyarimana arongoye ishirahamwe rya rugby mu Burundi. Ngene ruhagarikirwa harabaho komiseri wa match hakabaho abo twita remarqueur n'abandika amanota uko yinjiye kuri fe ya match baba ari babiri. Hakabaho abo twakwita arbitre central. Hakabaho abajistori babiri mu gihe umuhagarikizi mukuru atabonye neza ikosa muri ico gihe arahagarika urukino akabanza akabaza neza abo baba bariko baramufasha arbitre central yatabonye ikintu neza mugabo cegereye ahari arbitre wo ku ruhande arahagarika n'urukino akagenda akamubaza ibyo wewe abonye ko arivyo hanyuma barakominika gose ni ikintu gikomeye cyane muri liga mu bihugu biteye imbere mu guhagarikira inkino abahagarikizi baravugana bakoresheje utwuma two guhanahana amakuru mu bihugu biteye imbere barafise eh, twa tu mikrofone nitwo bavuganira naho haba ari iyo mikrofone hariho iyo ari arbitre wo ku ruhande yabonye ikosa arbitre centrale atabonye arafise ukuntu aduza akajya gafanyo aba afise akakagira paralele akagafata n'amaboko abiri canke akakaduza kugira arbitre centrale niyamubona aca ahagarika urukino hanyuma agenda amubwire icyo yabonye iyo communication niko imeze uwo aramuswa ishirahamwe rya rigbi mu Burundi amenyesha ko mu rukino rwa rigbi batsindana mu buryo butatu butandukanye amanota ah, ingana atangwa mu rukino rwa rugby hariho icyo bita ese ese ni hamwe umukinnyi atwara umupira gushika kuri ijya surface yose iri inyuma yajya amapoto ibipima metero mirongo ibiri na zibiri mu bwaguke hanyuma ahandi ahandi bingana nyine n'iryo atera iyo umuntu agiye agatwarayo umupira apana kuwutererayo akawufata akawuryamako canke akawutsindagira n'ukuboko aho abaronse amanota atanu atsinze hejuru agashobora gucisha uwo mupira hagati y'ayo mapoto abiri caronka 2 points bidashobotse naho ikiba 0 point mugabo aragumana y'amanota atanu ya ese iyo bishitse abahagarikizi ntibubahirize amategeko agenga urukino rwa rugby barafatirwa ibihano harimo guhagarikwa burundu guhagarikira inkino iyo umuhagarikizi atigenjeje neza commissaire du match akabona ko atigenjeje neza turafise urwego rujejwe ku kwiga ari umwarbitire yigenjeje nabi cyangwa umukinnyi yigenjeje nabi nibo baca biga bakabona ati ikosa arbitre yagize iri n'iri n'iri rikwiye n'igihano ikini nubwo biruko Albert Habyarimana ashikiriza ko abagarikizi b'abarundi ko bigenza neza muri rusangi ngo rimwe na rimwe biranashika bagatumwa ko mu guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu amakuru yo mu makungu Makuru avugwa mu bindi bihugu naho mu gihugu c'ubuhindi abaramutswa umugwa mukuru New Delhi bamenyesha ko bafashe ingingo yo gusaba abanyagihugu kuguma mu nzu mu kiringo c'indwi yose uhereye kuri wa mbere ngo ni ingingo yafashwe kugira barabe kubitigira ivy'abandurikiza ca COVID-19 bigabanuka cyo kimwe n'abaje mu bitaro nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa erefi umukuru wa leta yamenyesheje ko batabigize uko hoko nonekara byinshi gusumba kwari mu ntumbero rero yo gukinga ni hano amakuru twabateguriye duciye tuyagarukiriza ariko imbere ko dusezerana ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize amafaranga agera ku miliyaridi zaba zibiri z'amarundi ngo ntiyakenewe kugira ikivuko cya bujumbura gisa nugwe umushyikirangajwi mu byagejeje harimo budandaji akaba yamenyesheje kuri uwa mbere ko ibikorwa bitangura vuba kuko ngo n'amazi asigaje gusa imetero mirongo itanu ngo hashikire ibidandazwa hategwe imatana mu ntara y'abururi mwumvise ko umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ine yaraye yishwe asogoswa imbuga ita mu izosi bene kubikora bataramenyekana bakaba bagiye bamwivye impene zine muzo yararagiye Innocent Bibonimana na Bernice Mugisha hamwe na Rahma Ndayahondwa nibo bari mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye ndabashimiye namwe mwese mwashoboye kudukurikira mugira umutaga mwiza